บุ๊กทูยี่สิบสองยี่สิบสอการสนทนาสามสมอลทอล์กสามคุณสูบบุหรี่ไหมครับทบาタโコส吸いますかผมเคยสูบครับ昔は吸っていました แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วでも今はもう吸っていませんรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่タバコを吸っても構いませんかไม่เลยครับ全然構いませんよมันไม่ได้รบกวนผมครับ私は気になりません คุณจะดื่มอะไรไหมครับ何かお飲みになりますかบรันดีไหมครับบブランデーはいかがですかไม่ครับ ผมชอบเบียร์มากกว่าいえ、ビールがいいです。คุณเดินทางบ่อยไหมครับよく旅行しますかบ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจはい大抵は出張ですแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนでも今回は私たちは休暇で来ていますร้อนอะไรอย่างนี้なんていう暑さでしょうใช่ วันนี้ร้อนจริงๆอえ、今日は本当に暑いです。 เราไปที่ระเบียงกันเถอะบาバルコニーへ行ิมาโชพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่อาชิ明日ここでパーティーがありますคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับあなたも来ますかครับ พวกเราได้รับเชิญด้วยええ、私たちも招待されています。